Berrizaila zurekin pantzo hiri garai eta alen juze pozik kat kolektibo aliz aserre. Bordaleak ize, abiadura hondiko trenbidearen egiteko baimena eman du Manuel Baltzek, horrek eran nahi du, kaden arabera, lapurdize jarkatzeko sedea berriz dinen dela mai gainera tondotika. Tafaila, Azparne, Bayona, Ondarrabia, emazten mundu marxa, atzo eskolegian txartu eta hemen gaindi ibiliko da egun hauetan, Ondarrabiako programa behartuko dugu berezikiago berri xailuntan. Leclerc saltegi bat plantatzeko tanela orza izen, hau zapesak dionaz erritarra kontent, ahatik damu uzon bait baditula errandauku, Pierre Herabid garazi baiuriko erri elkargoaren president ordeak entzunen dugu. Eta hepatita, sida edo iesa, toksikomania, mundu guzitik gin mediku eta sientzeleriak miarritzen biltzen dira gaurtu goiti gai horien jorratzeko. Adoik ikerlek zer diote Katalin. Goizuntan iguzki haukanen dugula, mementoko ama bigradoko temperatura, bainan arratsalde huntan lano batzu dira eta euri jortiak ere izanen direla arratsalde huntan temperatura gorenak oita bi gradoren inguruan. Bordale akize, Bordale tolosa, hotz ego mendealeko abiadura ondiko trenbide proiektuak aintzina ere manan dituela erabakidu frantzes gobernuak, alta urte astapenean, inkesta batzorde publikoak, ikus molde eseskorra adierazizuen bi proiektuen zat, baina Manuel Valtzelen ministroak oarrak eskondutan hartzia erabakidu proiektuari bultzada berri bat emanez. Alain Ruse, Akitania Eskualdeko burua posten balimada erabakiaz, abiadura ondiko tren proiektuaren kontrakoak haserre dira eskolegian kad inguramen kolektiboak frantses gobernuaren trufa salatzen du pantsua telie kada elkartekoa. Lenik eta behin eh, erramiar da egitasmo hori ez dela beharrezkoa, eh? hori frogatua da guain. Biarenik eh, ez dakigu nok eta nola e, izango den. Eta irugarenik, bon, jakin behar da Manuel Valsek, ustailan ene ustez, uh, erabaki zuen eh, abiadura handia gelditu behar zela eta tokiko trenbideak egiberritu, beraiek eganez. Eta orain, zer, eh, zer egiten du, nolako erabakiak dituen aurka. Pantxo ateliek azpimerratu dauku ere, AHTA estela akizen bururatuko, Ipar Euskal trebeskalezaken trenbide berria, ez da urrundik ere bere isa utzia, Pantxo akitzetik eta Vitoria arte Europako sarean sartua da. Eta eh, olako zera mugaz gaineko egitasmoietan Europak e, gehiago parte hartzen du. Hortako zatitu dituzte gauzak, e, ez lehenu egan bezala, egan nahi dut e, bordale endaia eta bordale tolosa, baina bordalea kitxektik eh, eta tolosarat aldi batez, eta gero baztertu dute Europaren e, eh, responsabilitatea. Eta akad elkarteak eh, mobilizapen gehiago antonatzena luzke ondoko arte eta hilabeteetan, abiadora hondiko tren proiektuari ez oiukatzeko. Kataluniako presidenta azarroaren behatzia intzin izendatuko da intxegur. Kataluniako bozen biaramun nuntan, independentistek gehiengo osua badute parlamentuan, Juntz Persi alderdiak Artur Mas proposatuko du orai presidente gai, alderdiunek irurgoi bi deputatu ditu. KUP eskerreko mugimendua independentziaren alde da, baina jakin du, ez duela Artur Mas sustengatuko, unek KUPek amar deputatu baditu, bi alderdiek dena den elgerizketak hasiko dituzte. Prefetak Iper Euskal Herriko Instituzio Berria orkestu zuen jadan larun batian autetxieri eta prefetaren proposamena asterte guizuntan presentatua izanen da pauen departamentuko CDCI autetxien Komisioan, hautezkundiak iragaren dira benduaren sei eta amairuan, sei urterako eskualdeko lau, amail, a, eskualdeko amalau kontseilari hautatuak izanen dira, roiteraztekoa da, aldiuntan, eh, bozetako zerrenden, zerrendetan izen emaite epeak luzatuak izan direla, Irailaren ogoita amar zin, genai baita behaz eh, biar izena eman behar duzue, zuen erriko etxean espalimauzie egina, nortasuna geria ekarri eta emezorzi urte betiak izan behar dituzue. Emazten mundu martxa eskualegian da, atzo sartu da Nafarroako tafalian, besta giroan egindakote ongiturria, asteart eta astezken untan iparralde untan izanen da Azparnen eta Bayonan, astiri untako zazpeketer erditan karabana Azparnerat helduko da, baina aintzin izanen dira ere beste ekitaldiak goizuntako amarrontai goiti, bihar Bayonan izanen da egun erditan eta gero ondarra biarat joanen da, emazten mundu martxan nola ospatuko den eskualde hortan erraiten dauku aitor Bidazu eskualdeko mugimendu feministak emazte mundu martxarekin batekin eta beraien ekarpena egiteko presta gertu da. Borroka feministaren berri emanaz eta emakumen mundu mailako pobrezia eta indarkeria sexista desagertarazteko ideien borroka landuz. Ondarribia eta inungo emazte kolektibo ezberdinek mundu martxaren berri emateko eskenia gerraldian zuaitza baten landaketa egin zuten, modu simbolikoan aurtengo martxanen gaia gogora ekarriz, elikadura buru jabetasuna. Ainara López, irungo bilkune feministako kidea. E, iritsiko da arratsaldeko lauak inguru, ba, zubian e, egingo diogu arreratxoa, hortaz, deitzen dugu bai endaia, urruña eta inguruko emakume edo gizon feminista guztiak e, gerturatzeko eta e, denak babesa emateko. Bai, gero gogoratu ondarribian ere ekimenak e, badaudela. Aurten bai, ekimen txiki simboliko hau egin dugu Elikagai Subironotasunarekin erlazionatua dagoelako mundu mundu martxa eta ba hori, ba, emakume eta eragile ezberdinak eh, batu gara, oso anitza da eta, bueno, ba nai genuen irunen ere edukitzea horrelako e, ba, elementu simboliko bat ere denboran iraungo duena, ez? Eta hortaz horregatik ez zuaitza landatzarena. Martxa hau, joan den martxoaren sortzian abiatu zen kurdistandik, eta urriaren amazazpian Portugaleko Lisboan bukatzeko helburua du. Bidean, Europako herrialde ezberdinetatik, emakumen borroka eta errealitate ezberdinak plazaratuz emakumen edo emazten mundu martxa eskualegian eh, gaindi beraz eta elduden uh, eh, igandean bilborat elduko da. Dakizu mesala, Leclerc saltegi bat plantatzekotan da, izen berriak eh, ez tabada sortu badu Garazi baiguriko joan den asteleneko erri elkarguan ere aipatua izan da. Autetxe batzueko harra dute, lurroli zad edo zon damenazoman difere gune bezala ezagutu behar zula lehenago zeizeko erriak, lurraren sal erosmenian lehentasuna erri elkarguak ukantzezan. Gainera ur sanotxe zerbitzuan, obrak eginak izan ziren lur peza ofizialen erriskaintzat txikitzeko, damutze tipi bat aldeortarik, Pierre Jarrabid erri elkarguak elkarguko lehen dakari urdearen zat. Bai, bi mila amekan ina da, eh, eta bon, ordean uste dut herri elkargoak uh, xuxenen izoit zomate eman zuen, baina eman zuen orzaize laundu zuen ursanotze horren gainean. Lan eremuko enpresak baliatzen dute, baina hedadura bat egina zen, eta orai uh, biztan da, horrek baliatuko duela hori. Ordean behar zen segidan in bi mila amekan zad hori, eta hola izan ginen prioritaregun. Bai, damutze tipi bat eh, badugu, zenta, uh, egongien emeste demura bea. Leukler ez da gure bea egon. Bon, gero, ara, orzaiziko zapezak uh, eh, alde da, alde da, bon, kompritzen dugu, zenta orzaizen ez da magasina hundirik, eta bon, bada beste agazuin bat ere, e, esantza, esantza salduko dute, eta bon, eldu bita, itxasutik eta garaz, donibane garazi hartio edo baigorri hartio, ez da esan eta bon, horrek esan salduko du, behaz biztan da, hor zaiziko biztan leha, konten direla. Saltegiaren ditia espalima zuen baita espada dudan edo zalantzan emanen errielkargoak, lurraren salpresioa kontronatzela alko zuen. Metrokaratuaren presioa ez bada publikoa, berroita amar eta irurugoi jouru artian kokatzen omen ditaike bestalde azpimarratzekoa ere, Leukler saltegia laster antolatuko den donazareko ofizialen eriskari interesatu zela, ortsaize baino lehen, bainan erri elkarguak ezetz erantzuntzion pire irabida. Leukler dintzen gure ikusterat, erganez, hiru hektara horiek erosiko zituela, eta hor, instalatzeko, eta bon, guk eh, Uste dugu, doni bari garazin, eh, supermerkatuak eh, badira hiru eta bazitiela aski. Erten zuten, hiruten hau enplegu sortuko zutela. Bistan sortuko zituela enpleguak, baina eh, beste bazterrekoek sofrituko zuten eta hek galduko zuten. Aldiz lan edemo hori, lekuko ofizialiak instalatuko dira eta horiek ere kariko duzte enpleguak. Donazarriko lantzela ian obrak azaruan nasiko dira, behatzi enpresa autatuak izan dira eta 2000 metrakaratuko partzel bat oraino libro da. Lege baten egitea galdegiteko adinetakoen autonomiaz eta zerbitzu publikoen azkartzeaz, bereziko esagarri mailan, erretretatuen sindikat eta elkarte batzu joanen dira hasteuntan, pariserat, gobernuari, izen andana baten emaiterat, zerrete sindikatako goita amar mila goiti, ere manen ditu, eta ortegunian goizeko amarrak eta erditan, eskualeriko erretretatuak bilduko dira baionako suprebetura inzinean, suprebetak errezibitzia galdeginen dute. C hepatitaren kontrako sendabidea atseman dute. Gaur egon, Frantzian, bosteun eta seiuntaberoita amar mila presunek balukete biruza hau tratamendu berriak aurkeztuko dituzte ikerlek, ATHS edo adikzio, toksikomania, hepatita eta sida edo iesaz miarritzen izanen den biltzarian, hostilale arte adikzioa eta toksikomanian berezitu mundu guziko mediku eta zientzialariak bilduko dira marga forestie. Adikzio, toksikomania, hepatitisa eta iesari buruz Idekiko da mundu mailako kolokioa, miagitzen, bizi elkarteak antolaturik. Bosgarren aldiko iraganen da itzordu hau, astartetik ostiralera Le Bellevue Kongresu Zentroan. Bertan, droga, adikzio, hepatitis eta esari buruzko seieun aditu bilduko dira, lau egunez hainbat konferentzi, debate eta taileren inguruan. Bi gai nagusia ipagai izango dira, hepatitisaren aurkako tratamendu behia, eritasuna desagertaraziko lukeena, eta bestalde, erri ezberdinetako droga politikak kalamuaren erabilpen kontrolatua eta legalizazioari buruz. Arkaitz agerretxe kolina, bizia elkarteko neuropsikologoari galdegin diogu, hepatitisa egun batez desagertuko denez. Bai, bai espero dugu eta ez da amets bat bakarrik, ez? Eh? Errealitate bat izaten alda emendik bost zazpi urte ah, agian amar hainiz diota e-, hepatizista desagertzen aldela, zeren eta tratamentu horiek ez dute bakarrik virusa kontrolatzen, bai, baizik eta desagertarazen dute. Oztopo nagusia gaur egun prezioa da, laborategi bakar batek saltzen baitu tratamendu hori, esperantza handia da eri guziendako. Beste gaia hainitza ipertuko dira, egon horietan, aranola adikzio mota guziak, izan droga, tabakoa, alkola eta janaria, informazione gehiago, ubebikoitza edo aldiz, puntu ATHS, marratxo izeneko aterian, edo atarian obeku erran. Eta miarritzen beti Amerika Latineko Cinemaren Festivala asida bardea, barda, igande arte segituko da, horretara ziz, Ekuador herrialdea dela gomita nagusia, egitarau frango aberatsa, ornitua, eh, gehiago jakiteko, horrele helbide bat, festival bai, de biarritz, denaloturik puntu com. Pilotako emaitza bat bururatzeko, garateneko trinketean iztadien kopako partida atzo final laurdena Darman Raia Muletek, berroita amar, berroita bost irazioute, meniaget eta gizan duten kontra.